Nangawala siya para dili siya maabtan sa kamatuoran. Sa una makita pa na ako iyang ngalan, makachat pa ko niya, pero dili lang siya motubag. Nakalock yung file, wala na yung mga picture, Bugna na ug layo na yung presensya. Pero buhi pa siya sa online, karon murag wala na gyud. Pagsugod na ako og post sa akong istorya, mga video, ebidensya, ug tinuod, hinay-hinay na siya nawala sa internet. Una, yung mga reply wala na. Sunod, ni hinay og gamay yung mga amigo. Saw na daghan kaayo, siguro libo pa. Nahimo na lang 83. Karon dili na gyud na ako siya makitaan. Tingali gi-block ko niya o gi-delete niya iyang account. Para sa uban, gamay ra na. Pero para nako dakong butang. Ang Facebook ra ang paagi nako para masayod asa siya ug asa niya gidala akong anak dili siya nangawala para sa seguridad. Nangawala siya kay nagsugod na ako og sulti sa tinuod. Wala lang niya gibiyaan ako. Gibiyaan sad niya among anak. Niya nibalik lang para kuhaon siya samtang wala ko kakita. Walay korte, walay pahibalo. Pagsulay na ako og contact niya o pakig-istorya og tarong o pangita sa akong anak, ang barangay Saksak ang ni file og BPO batok nako dili tungod kay naay akong gipasakitan kun kay wala ko gusto maghilom unsa may kahulugan kung ang usa ka inahan mawagtang sa social media human siya mibiya sa iyang responsibilidad sa tinuod nga kinabuhi nagpasabot na nga ang iyang pagpanago dili aksidente kabalo siya unsa iyang gibuhat ug dili lang ko ang iyang gilikayan, yaha gilikayan ang pagpanubag. Ug sa iyang pagbuhat ani, yang ipadayon ang labing dakong sayop ang pagpugong sa amahan nga makakita sa iyang anak, ug tawgon pagyud kini nga proteksyon.